E allora iniziamo con eh, l'appello eh, ricevuto da, da, poco di questa, set questa, settimana dal gruppo lesbiche of colors eh, di Parigi e poi eh, sentiremo una compagna di quel gruppo che sentiamo abbastanza spesso, fa spesso, da un po' non ne avevamo sentite. Um, a proposito del loro appello per la, la manifestazione che si terrà il 22 novembre a Parigi. Ehm, in questo testo si parla in particolare di un, ehm, uno stupro che è stato ehm, perpetrato da polizi, polizi, poliziotti eh, in aprile scorso su una turista canadese e si parla anche dell'uccisione de, di um, ho dimenticato il suo nome eh, del giovane ecologista ambientalista che ha è stato ucciso dalla polizia durante una manifestazione. Remy? Remy. È stuprata dunque ai Quai des Orfèvres, questa è la cosa della, della dei poliziotti sulla turista canadese. Stuprata nei uh, eh, Quai des Orfèvres, ucciso a Sivan. Chi approfitta di questi crimini? Stuprate nei commissariati. Femministe dell'occupazione, guardate a vista, intimidate e umiliate, manifestanti repressi e giudicati in comparizione immediata ehm, arresto secondo la tua faccia, eh, donne rom detenute separate di forza dai loro figli, legittimati degli stupri delle prostitute. La repressione militare e poliziesca infierisce più duramente ad ogni colpo dato. Il paesaggio triste che ci offrono si evidenzia oggi nelle nostre strade e sugli schermi e quello della sorveglianza militarizzata che non esita a passare all'azione con la benedizione dello Stato francese. L'uccisione recente di un militante ecologista e eh, l'albero che nasconde la foresta, la polizia e i militari uccidono, mutilano, rinchiudono e reprimono. Ma quando siamo fermate in quanto donne, femministe, e lesbiche, attiviste of colors, allora l'intimidazione, le umiliazioni, la violenza, le, le minacce di stupro sono per di più dei metodi specifici utilizzati per instaurare il rapporto di forza. La storia del Che des Orfèvres testimonia delle pratiche poliziesche e sono crimini contro le donne perché non è un caso isolato. Noi lesbiche of colors non possiamo ovviamente considerare che questo braccio armato dello Stato esiste eh, per proteggersi. In più denunciamo il fatto che anche dietro questa repressione operata dalla polizia e dai militari si nasconde una differenza di trattamento. Non abbiamo tutti la stessa paura dello Stato, di polizia e militare per quanto riguarda la classe sociale, il colore della pelle, la sonorità del nostro nome e dei nostri impegni politici. Chiamiamo a tutte di venire a denunciare le violenze, le sanzioni e le umiliazioni poliziesche e militari contro le donne, le femministe e le lesbiche. Un appuntamento il 22 novembre alla piazza della Bastiglia alle ore 14 fra pochissimi minuti eh, eh, sentiremo una compagna che ci commenterà il loro appello. Pronto, mi senti? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Eh bien, nous aussi, on t'entend. E eh, grazie di essere con noi. Dunque, ho appena letto il vostro appello per la partecipazione alla manifestazione del 22 novembre. Per prima cosa ti chiederei um, di presentare un po' in due, in due minuti uh, il gruppo Lesbian of Colors che abbiamo già sentito, ma ci fa sempre piacere di sapere che esiste ancora. compris ou faut que je te traduise Oui, j'ai compris, j'ai compris, je compris. Perfetto. Bah, <laughs> bah, merci beaucoup déjà de bah, d'accueillir le groupe euh, le groupe Lox en interview et on est d'autant plus ravis qu'on est un groupe international et qu'en plus ça passe à, à, Rome, en Italie, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Ah, Alors, Alors c'è... juste peut-être. Ah, il faut oui. che tu me laisses traduire. Eh, dunque ringrazio anche eh, voi che mi avete chiamato do, eh, siamo eh, ancora di più eh, contenti perché noi siamo un gruppo internazionale e poi dunque pia- parlare ai vostri microfoni a Roma ci fa piacere. Vas-y. Oui, alors euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, donc le 25 euh, novembre, c'est la, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et, nous, en tant que groupe de lesbiennes of color, qui sommes un groupe de féministes politiques, de lesbiennes politiques, on a voulu marquer spécifiquement cette journée de lutte par euh, notre lutte contre la répression policière et la répression militaire qui sévit en, France avec notre vision euh, de féministe. attends, attends. Alors come lo sapete il 25 novembre è la giornata internazionale di lotta contro le violenze contro le donne, noi come gruppo di femministe di lesbiche, politiche e impegnate abbiamo voluto sottolineare eh, la mh, mm, violenza poliziesca e militare che in questo momento inferisce eh, in Francia e dunque portare in piazza il nostro punto di vista. Voilà. Et c'est d'autant plus important pour, euh, pour nous parce que euh, la résistance féministe, la résistance des lesbiennes a toujours existé contre la dictature, contre l'autoritarisme, contre les répressions militaires, contre les répressions euh, policières, contre un système euh, qui, qui opprime. Et on sait d'autant plus que ce système-là, face à des femmes, face à des arrestations de militantes, face à des, à des, à des, lesbiennes qui sont, qui sont arrêtées, bref, à des femmes qui sont arrêtées, eh ben, il y aura des violences spécifiques telles que la menace de viol, l'intimidation, l'humiliation, voire même le viol. Et par conséquent, nous, Sì, oui, je vais traduire. E ancora di più come femministe lesbiche sappiamo benissimo che uh, e, e, noi di, di, storia, storicamente, siamo sempre, um, ehm, abbiamo sempre combattuto contro ogni forma di fascismo, di autoritarismo e di repressione militare o poliziesca perché sappiamo benissimo che uh, quando le attiviste, uh, le femministe, le donne, le lesbiche sono eh, arrestate eh, si aggiunge spesso eh, una, delle violenze specifiche che vanno da, dalla molesta, dall'umiliazione allo stupro. Et c'est d'autant plus important pour nous en tant que groupe euh, activiste d'être euh, cohérente, euh, pragmatique et, et aussi euh, de réagir en fonction de l'actualité, puisque aujourd'hui, en même temps que sévit une montée, euh, une montée du, fascisme, euh, survient aussi une montée de la répression euh, policière et de la répression militaire. Et il était important pour nous, à la, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, de d'apporter ce message spécifique, puisque encore une fois, en tant que lesbienne politique, en tant que féministe, en tant que femme, nous avons des choses à à dire et nous avons euh, des espaces à créer et nous avons une lutte à porter contre cette, euh, cette, euh, cette répression. et per questa volta l'abbiamo particolarmente ritenuto come molto importante di andare in piazza con i nostri messaggi perché stiamo um, vedendo che in questo momento c'è una crescita del fascismo e una crescita delle violenze violences ehm, policières poliziesche e eh, lì ehm, in tutto il paese e dunque noi come lesbiche politiche e anche femministe eh, abbiamo come compito anche di portare in piazza i nostri messaggi. en tant que en tant que féministe et en tant que lesbienne politique, c'est vrai que euh, on se doit quand même de d'être dans la dans la dans la résistance et c'est pour ça que le 22 euh, le 22 novembre date de la manifestation donc euh, dans la rue de la manifestation nationale, eh bien nous allons constituer un, un cortège non mixte de femmes, de féministes, de lesbiennes pour porter cette, euh, cette revendication avec toujours euh, nos camarades aussi euh, de lutte, nos camarades féministes qui sont aussi dans une lutte, dans une lutte internationale. Et pour nous, c'est important parce qu'encore une fois, en tant que femme et en tant que lesbienne, on a un message à passer. È per questo che noi come eh, femministe e lesbiche politiche eh, siamo, cioè, abbiamo sempre fatto resistenza e per questo che comunque in questa manifestazione nazionale che si terrà il 22 novembre a Parigi noi eh, andremo a fare una spezione particolare, una spezione separata in cui porteremo i nostri messaggi, questo anche con le nostre compagne femministe internazionali. Bah voilà, c'était. Euh, je pense que c'est très complet, merci. Ah, c'est super. Bon, eh, pense que era molto completo et donc ti ringrazio. Forse, forse ci chiamiamo la settimana prossima. Peut-être je te rappelle la semaine prochaine et tu me raconteras, tu nous raconteras ce qui se, comment ça s'est passé. Avec avec plaisir, avec plaisir, et que la lutte internationale, féministe et lesbienne, politique continue. Et merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci. Force. Merci. Ciao. et donc con piacere racconterò la, la, manifestazione et comunque che la lotta féministe lesbica internationale continue et soit forte. Grazie a tutti. Est-ce que tu veux que je présente un petit peu le groupe ou, ou ça va aller euh, eh, un peu le Alors le groupe Lesbian of Color, donc c'est un, groupe qui, euh, qui est constitué de, lesbiennes, euh, de lesbiennes donc immigrées, de, de exilées, réfugiées en, France, et qui ont comme, euh, comme lutte donc une approche intersectionnelle contre, contre le sexisme, la lesbophobie, le racisme et le néolibéralisme. Alors, le groupe di Lesbiche of Color c'est un groupe eh, constitué de lesbiche qui viennent de l'immigration. tu eh, peux me redire le début parce que j'ai été interrompue par, ma, collègue qui disait qu'on avait le temps en fait déjà. Bonne nouvelle. Ok. <laughs> Il est constitué donc de lesbiennes, euh, donc soit d'origine émigrée, de lesbiennes migrantes, de réfugiés, de lesbiennes exilées et qui ont euh, une approche intersectionnelle contre euh, les oppressions, euh, le, racisme, le sexisme, la lesbophobie, le néolibéralisme. Alors, donc, voici un groupe di lesbiche provenante di migrazione o che sono loro anche eh, migranti o esilate o eh, rifugiate e abbiamo un approccio intersezionale eh, in modo di lottare contro il razzismo, il sessismo, la lesbofobia e il neoliberalismo. et notre mode d'action est, euh, une euh, est la non mixité euh, parce que pour nous il faut qu'on se crée nos propres espaces dans le but d'assurer une autonomie organisationnelle, une autonomie politique, une autonomie d'analyse et une autonomie militante. Et la nostra strategia a funzionale in modo separato, il separatismo in modo di poter costruire i nostri spazi e costruire un'autonomia politica, che sta di politica activiste, ah, des voilà, euh, e organisationnelle, organisationnelle et euh, pensiero et, et, et d'analyse. Et c'est important parce qu'on ne peut pas lutter uniquement contre le sexisme, on ne peut pas lutter uniquement contre la lesbophobie, on ne peut pas lutter uniquement contre le racisme. En tant que lesbienne subissant le racisme et en tant que lesbienne euh, of color, on se doit d'articuler euh, cette, cette lutte autour de, ces, de cette imbrication des oppressions sexistes, racistes, lesbophobes et néolibérales, bien évidemment. è chiaro che non si può lottare solo per, contro il sessismo, contro la eh, lesbofobia o con, solo contro il razzismo e noi come lesbiche of colors dobbiamo assolutamente um, ehm, inters intersecare uh, queste diverse oppressioni e vedere Uh, come si articolano uh, e lottare contro razzismo, sessismo, lesbofobia e neoliberalismo perché è questo che ci opprime. d'autant que nous évoluons et que nous vivons, qu'on soit exilé, immigré ou migrante, dans un euh, pays, en l'occurrence la France, qui a été un pays colonisateur, euh, qui reste un pays colonisateur quand on pense aux Antilles ou à d'autres d'autres pays, et qui euh, et qui et qui euh, et qui a aussi des politiques de migration, euh, politiques migratoires euh, racistes, et qui aujourd'hui aussi euh, pratique une, politique d'austérité qui va toucher en premier, bien évidemment, les femmes, et c'est aussi un pays qui va réprimer sévèrement, soit soit via la police, soit via l'armée, et ce pour tuer, au pire, pour violer euh, au pire ou pour agresser, harceler et humilier euh, après ensuite quoi. E questo ancora di più perché viviamo in questo paese che è la Francia, che è un paese colonialista, colonialista nel passato ma ancora colonialista adesso quando si pensa alle Caraïbes E, ehm, è un paese eh, che comunque ha delle politiche eh, sulla migrazione eh, che conosciamo, un, che è anche fortemente repressivo eh, con le, la, la, repressione poli, poliziesca e militare eh, e contro, contro, le donne eh, che va dal, dalle moleste allo stupro all'uccisione. Et pour terminer, je dirais que nous sommes un groupe effectivement bah, radical, c'est-à-dire que nous sommes des dissidents du régime hétérosocial, hétérosexuel, et par conséquent, nous sommes donc des opposantes euh, bah, à, à, toutes ces, à toutes ces oppressions patriarcales. Voilà. <laughs> per concludere, una bella conclusione, direi che siamo radicali, nel senso che siamo delle dissidente del sistema eterosessista e patriarcale. E... Boh, questo. C'est bon, je crois. Et euh, oui, c'est bon. Oui, je crois que c'est bon. Perfetto. <laughs> Perfetto. Grazie mille. <laughs> Grazie, niente. Ciao a, a tutti. A presto, alla settimana prossima. Ciao. Sì, sì, sì. Ciao, ciao. ciao. ciao.